emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Giberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Errekara ibitik ez!

Ba, gure kulturatalarekin segituko dugu orain eta gaur ba, legazpi aldera begira jarriko gara agurtzane eta jon elustondoren diska berria izango baitugu izpide. Gazte gaztetatik, agurtzan eta Jon Elustondo erromerietan ibilitakoak dira eta badain bat urtetako esperientziaren ondotik e, diska bat dute plazaratu elkar Ba, beraiek mintzatzeko aukera izan dugu eta beraiek, e, ba, beraien, ibilbideaz zera kontatu digute. Agurtzan Elustondo. Bai, ba, da, ba, ez dakit etxean bizitako giroa, zo, bueno, ba, instrumentu hori ikasten hasi e, e, trikitisa, e, eh, joan panderokin, nik amarrurten ditugun, eta, bueno, ba, horra hasi ginen gazte-gazte, eta berele hasi ginen pixkate, ba, kale ateratzen, pues, eh, herri mailako menaldita, Eta poliki poliki ba junda ba chapleketa diala, bezalako jaialdiak, erromeriak, eh, irrati saioak eta bueno, ba gero disko konpartitu batzuk ere baditugu eta bueno, falta zitzaiguna ibilbide honetan, e, ba pixkate eginda, ba diskoa zan eta bueno, ba azkenen eh, egin dugu ta hemen daukalen dago. Eta zu panderoa ere gazte nik, hasi zara arrebarekin edo? Bai, bai, ba azkenen bea astekin batea xamar esango nuke nik, ba bueno, ja pixkate Bai, aurrena gaina ez dakit nola deitze zitzaien eh, gauzai, eh, baina ume ume ginela garai hartako ez dakit nola zan e, aurre, aurrezki kutsa, aurrezki kutsa oan gaur eongo kutsa horren aur, aurrekaria edo platillo volante oitako bat opari zen zuen plastikozkoa eta arekin hasi nintzen pixka jolasen da gero ja baizta beste bai, hostelu denda baten beste pandero txiki bat erosi da bueno, bai, arekin ja pixkate bueno, moldatzen hasi ginen, da, bueno, bai, azkenen, e, eh, bai, neure kaxa edo, ba, beste ibegiratu daula, ba, gara jartan hasi ginen, da, bueno, oen dio, <laughs> badaki ikasi, baina, bueno, horra hor, ibiltzen gea, plazaz plaza. Ordutik etzarete gelditu eta esan duzu eh, falta zitzaizuela diska baten plazaratzea eta diska atera eta eh, esan duzu argi geratzen dela astapenetik eh, izaera legazpiarra, ez? E, eh, azaleratu nahi izan duzuela, e, legazpikoak zaretela nabari da dizkan, e, leba, legazkik duen berezitasuna kontatuko diguzue, e, esan duzu, baserri giroa badela, baina bat ere, industria hiri bat e, bai, bada, bai. burniari oso lotua. Bai, bai, bueno, bai, egia esan da, hori garrer mendea arte, ba, baserri giroa, giroa zuna, bat zegoen industria, ez industria horreko, bos, bueno, ba, eta bar, baina hori garrer mendea zirean, ba, bueno, bai, eta enpresaekin, patrezio etxe bos, pues, eraldaketa, bos, baina eh, batekoa dauka, etorkin pila, etortzen dira, ba ordu arte ez dakit eh, oin kopurua baina mila pertsona bizi bazian pues 10 eh, mila milakatzen da ez ordun hor aldaketa nabaria dago bai pues bueno tan gizarte kultura eh, ekonomian eta bueno eta gero arkitekturan e, bai ez ez da sarrera hori ikusi bezik ez ba arkitektura industriala da ba hori justu tubo ba bezala da eta bueno ba Piskate eta burdinakin lotura handia lukido betidanik eta, bueno, ba, hori, eta, bueno, ba, badari la kontraste hori negen duen baita dirazi ez, ez tala bakarrik, seguri askotan eh, emanalitetak juten ganen, behin baino betan esan dute, jo, herri hori, bai hori erdalduna eta horre euskeraz, eh, ze paserrikok izango zate, eta hui esan da, gure aurrekoak paserritarra balde madiare, gu kalen e, kalekoa gehala, eta kalean bize gehala, eta euskeraz hitz egiten dala, eta ez dala, pues, eh, eta kultur mugimendua hola, eta jendea mugitzen dala, ez dala dana, pues hori, eta hori, ba, kanpotik ikusita igual, ba hori, ba, hori, ba, zatarra, e, pues, eta ez la, pixa kontraste hori, eta adirazin egin ba, pixko bueno, ba, ba, gure horkoa gela, eta, bueno. ari gara gurtzan eta ionekin mintzatzen eta aipatu duzu ba, katea ez, e, trikitilarien historian e, ba, aintzineko maixuek e, ekarri e, dizuetena, episkate esango zenukete sustraietara begira diskau gaur egungo garaietan kokatua dela? Bai, eh, ni gustet e, eh, abesti berri dira, e, eh, repertorio berri badakarkigu, e, gero zenbait e, bai oinarria eta bai dia ritmoa ta zaindu ditugu eta bueno, ba egitura ba fandango tradizionala batena edo alinarin tradizionala bat dauka, baina gero ba bai man kolore desberdinak, ba bueno, ba bai instrumentu batzuk laguntzen eta bueno, ni uste e, danet ba publiko guztientzako daula, ez ez dela bakarrik trikitizale zalenan danen batentzako, ni uste daudela bestik ba, bueno, oso trikitiz ez balen mazare, ba, bueno, ba, sua dia, eta, bueno, ba, entzune erretxa diala. Baina ni uste gaur eguneratu, ba, bai itzen aldetik, eta, bueno, ba, saiatu behala eguneratzen, ez? Eta ez, e, ba, gari batean, ba, mutiltzarran, eskazarra, eta, bueno, ez da dela mota otako e, eh, letrak, ez da, ba, itzake eh, gaur egungo ba diala, eta ni uste, bai, eguneako gaur egungo eh, la disko. pieza sartu dituzue diska berri eta e, esan behar, e, ba, diska bultzatu zaituzten pertsona edo, Martin izan dela, e, aurkeztuko diguzu, Martin e, norden, eta ze proposamenarekin etorri e, zaizuen zuen gana? Martin Aginalde, ba, trikitela hori handi bat, ez, e, egia urtea da mazki plazatatetik erretiratuta, orain da bil berriz hasikoete da, baina bueno, arazo batzuk izan ditu eskuan eta ebakuntza bat, e, beak e, trikiti eskola lehenengo, trikiti eskola bueno, batzuk bat zauden irakasle batzuk, basi elgeta, gero tapia uleterio, eta baina gutxi bakar batzuk zianen erakustezena, beak emantzun pausoa e, irakasteko. Ez, egarai batean, ba, bazio gonor, e, bastakit edo baita esaten zula, eta sakai bezala beste askok, ba, jo, ba, e, erakusten badizu ez, gaurko gia, biharko gozea, ez, esaten bezala, ba, erakusteko, eta pixka izkutuan eukitzena, eta horiz gai zeiten, oindala, eun urte, oza, oindala, berrogei urteko kontuta zaigen, berrogei eta amar bat urteko kontuta zaigen, hain joketzula irakasten, asko dia, ez, ba, xafre, eta bar, e, banan, banan, da, jo, honen ajuten itzan, da etzian erakutsi nahi, eta honen ajuten itzan, da e, erakutsi nahi, ez, e, inoketzuna irakatsi nahi. Orduan, kentzen elgeta, eta tapia, eta beste bakarren batzuk egon zela, igual bizkai alden, eta bar, eta igual azte zaidan bakarren bat, beha izan lengoa e, arduratu zena, bueno, bermantzuna pausua irakaste irakaskuntza horta, ez? Gainera metodo bat etera zuen zenbaki duna, ba erreste zuena, ba belarri ainon ez baldemako zu ta bar, ba, bueno, ba, eta edo e, burua, ba pentset, ze guk la jakin ikasten genuen zan, zatitxo bat ikasi, ez genuen grabatzen da bar, ze gaur egun mobilak eta bar, etxea jote zinean, eta goratu hartzen duen eta praktikatu urrengo egunerako, osea urrengo asterako. Orduan, bueno, ba sorresa zan astea. Eh, adiz, eh Martinek eta Zometu honez aukan bat hori batezen dula, eta, eta orduan, bueno, ba, ni guztet hor lan handia intzula, e, ikasle mordoa izan zitula, gero 07 trikitixak beaz izan ekartzen, eta beak eh, banatu zitun, eta bueno, ni musiko handi badala, eta ezagutza handia daukala trikitixa bai musikan inguruan, eta bai instrumentuare asko dominatzen dula, bai teknikoki, e, tekniko horik ere badaki, ai, ba, zalata ez dakizetatzen bado, ez bau komendida, ez ez dakizetan afinatzea, bueno, asko kontrolatzen do gizon bada, eta egia esan da etzan izan ere irakasle ez beti izan dira Lajata Martin ba, bere garaiantzean bueno ba ba ez da, ez da igual beraien arte en contrario baina publiko aldetik ez ba txapliketa garaian da borrokan da orduan bueno ni Lajaken ikasi nun baina bueno ba ez dakit ba Martine justu deitu zian beak e, ikasle pia izan zitun baina justu ba deitu zian ez ba bazitula besti batzuk eta gustatuko litzaiokela ba ba guk interpretatzea eta bueno ba ilusioa handia eta ore bat e, guretzako eta egia da hori da lehengo deia intzigunen ore handia eta esatzula ostra, ba Martinen nahi eta hoeze matriketilaren eta asko daude oso ondo jotzen dutenak, ez? Baina gurekin akordatzea, ba bai. Eta gero berriz, berarekin lan egitea, ba, ba are izan da oso aberasgarria, oso ondo pasatu dut, eh, asko ikasten duzu eta ba bai, musika hondi bada eta gaina etorri handi bada dauka eta bai bai, osake. berak proposatutako piezak eh, ekarri eh, beraz. E, bai, bueno, eh hasiera baten e, orain dio, bueno, aurreneko aldiz edo gerturatu ginenen, ba orain dio etzi eh, doinu asko ola eginak, baina bueno, gero elkarrelan baten eta bueno, ba pizkat tira kaune batzutan, ba igual e, Ah, bueno, hau igual hainbeste hemen ez da gustatzen, ez da eta, bueno, beha oso malgoa izan da, eta Ba, ba, elkarlan hortan ba, oso pieza dotoreak eh, egin ditu, eh, zortzi die berek, e, eh, era bat, eta, bueno, gero azkenen geure proposamen eta eritziei beti oso irekia egon da, eta, ba, dibidez hor, trekitisa eta porruzalda, diela e, bidai handiak eta eta begi bat ireki da, doinu horietan, ba, ba, bueno, e, hor adibidez proposau genion, adibide aldea, hor bi hoietan pixkat izladatzea, garai bateko sakaba, sakabita eganazpi trikitelari bikainaien, bueno, ba, jo moldeari edo hori pixkat kinu bat egitea, eta hor dun, e, eh, koplatan aigean tarte hoietan, ba, bueno, e, eh, aldiro, aldatu egiten dugu, e, erregistroa, eta azkenen pixkat, e, melodia desberdina joez aritu gea une guztitan da, bueno, ba, hori ere adibidez, bea ire guztu zitzei idea, gaina azkenen beharke, eh, ba, bueno, sakabikin eh, ba, harremana izan dakoa zan bere garaian, eta orduan oso ondo ezautzen zonaren jokera, eta guk nahi gendunare bai, eta bueno, gero, ba, lehen esan dugun bezala oso talentosoa danez, ba, bere ala ulertu zion eta eman zion forma ba, ba, hori, pixkate burun nahi eta doine guztietan pixkat horrela aritu gea. Bai, bai. Ta gero beste doinu batzuk herrikoiak die eta bueno, haiek pixkate moldaketak e, egin ditu berak, baina bueno, azkenen eh, izan da denbora guzti, ba, harreman hori el, eritzi elkartrukak eta bat eta bueno, bai, hori gero dau hori beste doinu bat kepa esan deguna eta gero bestean non gara, ba hori e, agurtzanek beak e, moldautako doinu bat da, mm, herrikoia, ba, lehendik jotzen genduna eta e, noiz edo noiz hor joialdi baten jo eta gero ba, beti esken e, eh, ibiltze zitzaizkiun baten da besten da Hitzake oso ona diala, eh, bueno, gure aizpana, bueno, gure arreba aizpana dia, eta bai, letrak oso ona diala, ez dela bakarri doi nua, eta hor duen, ba, petxatu duen sartzea, ez, naiz da izan igual, ba, gehien bat martinen piezak eta hortik eger batua, baina ba, aukera zala eta mezizola pizauri sartzea, hitzake oso da dialako, bai doi nua, melodia, eta hitzake bai geure bai, nerea ilustondo bertsolariaren letrak dira eta egizan nik uste dut oso bai, mezu potentea dutenak eta oso, oso letra politiak. Ba, segitzen dugu gure kantuzkantu emankizunean, gaur elustondo proiektua dugu izpide, diska baitu gorain esku artean, eh, esan duzue, trikitisa munduari ekarpen bat emateko, ba, diska atera duzuela, eh, baita publiko orori begira, ez bakarrik e, dantzatu nahi duten ez, baizik eta autoan ere, entzuteko moduko disko bat atera nahi zenutela, eta hartara e, ateiok aibilizadete kolaborazioanitz e, izan dituzue e, zenako hartu emana izan duzue kolaboratzaiekin e, kolaboratzaile ugari izan baitira e, instrument trikitisa bada e, nagusi e, bai, bai. instrumentu ezberdinen e, e, uztarketa bat ere egin baituzue ez diskauntan Bai, bueno, badia doinuk, adibidez, hori lehen aipatu ditugun trikitisa eta borrosalda hor soinua eta pandero agertzen die biluzik, utxutxik, Engeu, aritzen gean bezala, normalean. Gero beste batzutan ja, bueno, sartu ditugu, ba, bueno, ba, kantu bakoitzetan, ba, bat edo beste. Baina bai, kolaboratzaileen gana joen nuen, eta egizan ba, oso musikari bikainak e, eh, danak, eta pertsona bezalare oso oso estimagarriak, eta oso giro ederrean aritu gara. E, bueno, hor, e, alde batetik pixkat perkusio asuntua eta Michel, Michel Longaron bateri jolea, e, eta tolosakoa, bikaina, horrek, horrek egin ditu horiek, gero biobileinak ine Xabier Zeberio haitu da, tolosarra oso ezaguna, ba, osko horri eta beste makina bat proiektutan ibiltzen dana. Amaiurka jarabile e, kontrabasukin da basukin, horire artista ikaragarria eta pertsona eta musiko bezala bai, ze ez. Eta gero gitarra akustikoarekin baita, ba, e, aritu da launtzen e, guruz bikuña. Bai guruz bikuña eta bai amaiur biak e, benitokin e, aritzen die, eta bueno, beste proiektu batzutan e, du. Eh? Eta, bueno, e, gero Josu Salbide beak e, doinu baten egin ditu bere aportazio, mandolinakin, e, gaita eta eta txirulakin, Gero, fandango batean e, kreskitinak esartu jugu, ba, lehen esan dugun bezala, ba, Martinek eh, bere garaian e, diska zoragarri bat egin zon, eta han agertzen ziren ja lesakako kreskitinak, eta gu, biskat hori berreskura nahi izan dugu, eta ba, hori lesakako Gabriel Altzu garai, eta gero Martinen Andrea den Elena Aristorenak behaiekin ikasitakoa da, eta bik grabo du hori, Xabir Leturia guretzat referente bat izan da beti, bai pandero jotzen bikaina, ikaragarria, esango nukenik, eta gero aparte bere jarrera plazan, bai entzulearekiko eta bai beste trikitilarekiko ere beti izan da oso irekie, oso roi honekoa, oso, bai, oso jatorra, eta bueno, orduan behaire proposo genion eh, parte hartzea, eta eskerrik asko berari, eta gero kepa junkerare agertzen da, e, lehen aipatu egun doinu hortan, Eta gero ja, bueno, letra, letra asunta e, legoke, ba, bueno, horre, bueno, bertxolari engana jo dugula. Eta ez ditu pinatxo gero, eh, ez? Ah, eh, bai, kantatu du, eh? Bai, bai, indartzeko, egida bueno, ba, behai protagonismo gehiago ematea bat eta zora zuen, porque eske zora kantatzen du, eta egia esan da, ba, estudioan gendenak e, eh, agozabalik eginean behi entzuten, baina gila da, ba, lehen hitz egin dugun oreka hori bilatu behartzen baita, eta bueno, azkenen, ba, pixkate, eh, ez gendu nahi gutxi etxibea, egia da artista handi badala, eta oso bat gine gaina, baina, bueno, pixkate eh, gu izan behar ginean protagonista, eta orduan, bueno, ba, pixkate duoak eta egiten, eta hola da, baina, bai, oso ondo, zora garria du, bai, bai. bai Ahotxetan baita, ba, bueno, gero, eh, iru doinutan agertzen da Nacho Felipe, baten, ahots nagusi bezala eh, agertzen da, bi koplatan edo, e, beste baten koru eginez edo trantiketan kantan, eta eta gero beste doinu baten edo, eh, dortokak eta zaldiak horre, ba, berak duoa egiten, ba, bueno, aritu zait, eta <laughs> ohore handia, ba, ohore handia, eta, bueno, bizkat, bildurtzeko ere bai, azkenen Nacho Felipe eta eta estitxu bezalako bia beslari norberantzako du egiten jartzea, ez? Eta gero gero <laughs> e, Xavier Barriolare Leazpiarra laguna e, bai, herri langintzan da musika mundun izugarrizko lanak eh, egiten ditun, izan dituna eta egiten dituna aurare pixkate, bueno, pixkate zaindari gisare horri bilidan ere gainen pixkate ba, txukun antzena ea abeste egoten gendun, eta gero abesture egindu zenbait kantatan. Ba, Horren nik uste are, ba, bueno, nahiko borobil gelditu dela bai. Ba, mi esker, plazer bat zuen. Zuei, Ba hortan utziko dugu gaurkoan gure emankizuna, hori bai, esan ez, e, elust ondotarrak e, eh, azte burontan entzuna izango ditugula. Erromeria eskeniko baitute elgoibarren lag batean, eta igandean ere, aian izango ditugu, aiztarrazunen atxaldeko seita Ba, Ba, augustia esan da, gura detik besterik ez, nahi duzun arte. Aio! zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine, errekala initik ez!